Salavatet, pra përshëndetjet ma të mira që i ka myslimani në zemër, duhet me ja çu selam atij që ditën e Kijametit shpresojmë me kenë me shefatin e tij, pra Resulullahit sallallahu alejhi ve sellem. Ndaj kohën për salavat për Pejgamberin sallallahu alejhi ve sellem. Angazhohem me ndërtimin e xhamiave, kurse me ndreq ndreq çdokush, ai që i jep lekët. E inshallah mas Ramazanit të kemi nijet me vu gur themelin në Shqipëni, kismet, në trojet e Bajram Currit dhe të Tropojës, ku jetojnë mbi 22.000 banorë, me 36 fshatra, me keqardhje xhami s'ka, Një hoxhë i cili ka diplomua prej tyne, po ja përmend emrin këtu para juve, Edvard Demiri, Fakultetin e Sheriatit e ka kryu në Zerka të Jordanisë, punon infermier, jep gjilpana në ambulantë Bajram Curr, s'ka xhami ku punon. E, në fillim une temën e kam, bëhuni Ndihmës të Allahut në predikimin e fesë. Kur me ju pas pyet në fillim kështu, a kishim mujt me kontribue për xhaminë të Bajram Currit me juve, çka po thoni ju publikisht kështu çelazi? A jeni për me ndihmue për xhaminë të Bajram Currit në Shqipëri? Po. Allahu ju nderoftë atë aksionin masi kryhet ligjërata pra e unë kom ardh zati prej Cyrihit për qetë punë besoj që sfëritin aksionin e kemi fillua në restorantin Sydney të Gostivarit vitin e kaluar në një synet të një vllau tonë numër 2 në Mitrovicë para një muj në xhaminë në Shqipol te Fatmiri e treta e koftë për hajër te ju megjithëse unë atë tretën e kam bo mend unë ku jam tash në atë vendin n'Dietikon mirëpo ka qenë fati te ju e ndoshta te unë është e katërta ndoshta unë katërmbëdheta se kemi deri në fund të Ramazanit e me izin të Allahut inshallah Ramazani i ardhshëm Bëhet kismet mu fal në xhami insha Allahu Teala bëni dua Allahu na bëftë hizmetqar të xhamieve edhe të dinit t'Allahut deri në vdekje ja Rabel Alemin Elhamdulilah Të nderuar vllazën e miq e hoxhallar Nëse ju nuk e përkrahni këtë din kush po mendoni ka me e përkrah Nëse ju nuk e predikoni Fjalën e Allahut, kush tjetër? Nëse ju nuk e praktikoni Dinin e Allahut, kush tjetër? Moralisht, fizikisht, materialisht, nëse na nuk e përkrahim këtë Din, kush veç nesh? A po e shihni ndonjë alternativë tjetërkush? Unë nuk e shoh. Bashkë me Hoxhën Zekeria, jam mësu me i thënë Hoxha Zekeria, Doktor Zekeris. Tash njëzet e pesë vjet e më tepër bëhen që jo që njihemi, po që kemi pas një bashkëpunim të rrallë të cilin ndoshta s'vjen koha edhe një herë ashtu. Na kanë nderu sa herë në Sultan Murat para mija mijave vllazën kemi majt ligjërata të ndryshme të llojeve të ndryshme Allahi i nderoftë inshallah na kthehen ditë ma të forta se ato ditë prandej nëse na nuk lëvizim kush tjetër do të punojë ja Rabbi Allahi na forcoftë mirëpo ky din ky din elhamdulillah është Allahu që e ka çu s'e kemi ndreq na po dhe nuk është n'dorë tonë Allahu xhel-le xhelaluhu e forcon, ka forcë Ai. Elhamdulillah. Në Kur'an Allahu na bën apel, thirrje neve. Na bën neve, jo ata që nuk janë si na. Neve na bën. Na thot në fund të surës Saf Ja ejjuhel-ledhine amenu Ju Ja ejjuhel-ledhine amenu Kunu ansar Allah, bëhuni ndihmës të Allahut. Subhan Allah, a ka Allahu nevojë për ndihmën tonë? Bëhuni ndihmës të rrugës së Allahut. Pra, predikoni fenë e Allahut, praktikoni fenë e Allahut, bëhuni ju ndihmës. Allahu e ka shpallë mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Mirëpo, vetë Pejgamberi, bashkë me ashabët e vet, radijallahu anhum xhemi'an, Allahi qoftë i kënaqur prej ashabëve të Resulullahit, sallallahu alejhi ve sellem, edhe prej brezeve të tjerë, brez pas brezi, qoftë i kënaqur edhe me neve, ja Rabbel Alemin, ata e dhanë kontributin e vet. Ju e dini Ebu Bekri çka ka bo me pasuninë e vet, e dini Ymeri çfarë ka bo me pasuninë e vet, E dini Osmani, radijallahu anhum, çka ka bo me pasunin e vet? E dini Mus'ab ibn Umejri, ambasadori i parë, mësusi i parë, predikusi i parë, djalin i zenxhinit, milionerit të Mekës, po shkon për Medine, Omar ibn al-Asi, e të tjerë, e të tjerë, çka me i përmend, ashabët e Resulullahit, Muadh ibn Xhebeli, Nëse e pranojnë këta, mësonju që kanë namaz. Nëse e pranojnë këta, mësonju që kanë zeqat. Merni prej zenxhinëve tyne zeqatin, jepjau fukarave tyne. E kështu me radhë, ata me njëherë po i hypin kalit edhe devës edhe po ecin. Ka ardhë një bedevi te Pejgamberi. Malsor i malsisë, bedevi arab qon fjala, prej malsisë, Ka ardhë te Pejgamberi me fjalë të cilat nuk i takon një sahabës, mirëpo ai ka ardhë i pakrasitur, i pa i palimuem prej bedvit, prej malit. Kur ka ardhë te Pejgamberi, shiko çfarë kureshtar ka qenë. A me të vërtetë thot ti je pejgamber? Pejgamberi në çfarë pozite ka? Ka thënë hadith në tekstin origjinal Allahumma na'am. Tha shkoi, esselamu alejkum. Ku po shkon? Tha ta thrras popullin tem n'din, ta predikoj fenë e Allahut. Sa ka mësue qiky njeri? Sa ka mujt me qenë zgjatja mes tij dhe mes Muhamedit sallallahu alejhi ve sellem? A dhjetë minuta, pesë minuta, njëzet minuta? Edukata zakonisht ka qenë e tyne ndaj Resulullahit sallallahu alejhi ve sellem nuk ka nejt për me ngushtu shumë. Edhe ka hec. Me deve në kom me kal qysh ka mujt ka hec për davet me e predikue pse për davet çka ke puna davet çka po na intereson neve daveti po na intereson neve se njerëz kan me ju nënshtrua zjarmit xhehenemit pa din e iman për çato po na intereson a na dhimet populli jon që bjen në xhehenem vallahi po ju tham me plot gojen a na, a na vjen mirë neve nëse austriaku hin në xhehenem A kënaqna na? Jo. Na muslimanë s'kënaqna, na bëjmë dua Allahu e boftë krejt popullin austriak musliman. I pshtoftë prej xhehenemit. Davet qatyne ju bëhet. A kemi ra në derexhe, ymeti Muhammed sallallahu alaihi sallam, kemi ra në një shkallë muslimanëve po ju bëjmë, muslimanëve davet. Muslimant, na hoxhallarët edhe ju bashkë me juve, kujt po i bëjmë davet ec muslimanëve? Pse e ka deviju, e ka lënë rrugën e Zotit, ec bre falu ti musliman je, ec bre agjëro, unë dje e pardje që sa ditë atje ku jam, nëpër tregje ku po shkoj, këto tregjet e mëdhaja, shopinget mëdhaja, migroset mëdhaja e këto gjëra, Po i shoh plot plot shqiptar me familjen tim, ju kallxoj hecni se këtu është xhamia, këtu do të falen, na këtu kem ni iftar, këtu pim kafe çaj, ça po thoj po na sjajnë mirë janë të ardhshëm. E na tani çka me thonë, po ta mani, çështë do hecni iftar, çështë, pim kafe bashkë. Se s'kam çka me thonë, me trem krejt ai kërë edhe më shumë. Ka ikë populli jonë, Ka ik populli jonë E Davet duhet shumë Prandej po ju tham n'fillim Inshallah vdesim tu bo Davet Inshallah jetojmë për Davet edhe vdesim me Davet Ymeti jonë ka shumë nevoj për juve Prandej në fillim ju thash Nese ju nuk bani levizje t'Davetit Unë s'po kërkoj përgjegje se e di përgjegje Kush po shpresoni, kush po mani ymyt me lëviz këtë din? Jo, jo, Allahi juve ju ka ngarkuar. Sahabët qysh kanë dalë, brez pas brezi, me, me makina s'kanë dalë, ai ka dalë me një kalë, një kalë fuqi. Ti po ma ke BMW 150 kuaj fuqi. Ai ka hecë nëpër gurë e therra, ti po hecish në autostrada, në autobane, Ai klimë s'ka pas as ujë me veti ti plus me klimë makinen. Njëqind e pesëdhjetë kuaj fuqi dyqind kuaj fuqi edhe klimën aty edhe ujin e ftohët aty dhe krejt edhe prap s'po dush me e bo vizitë dikon t'mi shku lillahi teala a e dini që pejgamberi yt edhe i jemi alejhi salatu ve selam thuhet që i ka shkue ebu xehlit me i bo davet ebu xehlit ti vllait tan s'un i bësh davet që e dish që hasan hysen Çfarë ndihmësit Allahu të jep këtë kontributin ti? Ebu Xehlit i ka shkuar mbi shtatëdhjetë herë te dera. Thuj la ilahe illallah, thuj la ilahe illallah. Po kur ka shkuar te Ebu Xehli me i thonë kështu, qysh e ka prit Ebu Xehli? Mirë, jo vallahi kur e ka pa Resulullahin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ja ka mshel derën fytyrës. Ty a ta ka mshel dikush për hatër t'Zotit derën qashtu? Jo vallahi, a ty me ta mshel a i shkojsh për s'dyti me trokit, bon vaki jo vallahi, atëherë pra Allahu të forcoft ty edhe mu që të jemi të fort për davet. Prandej forconu, hoxhallaret i kini mashallah, bëheni ju shkaktarë edhe na forcohna vallahi. Gajlja e gjithë pejgamberëve ka qenë me e përçue fjalën e Allahut xhelle xhelaluhu tek populli se populli nuk din ty Allahu ta ka mësu ni hajr bare nektarin e dinit Allahut xhelle xhelaluhu çoja te tjetri me e çue ni fjalë të Allahut xhelle xhelaluhu. tek tjetri edhe me çue një fjalë të Resulullahit sallallahu alejhi ve selem te tjetri shumë zamet është me të vërtetë shumë zamet është jo zamet pse zamet që unë i tham thuj kështu thuj kështu u kri puna jo për me çue ata duhet vetë me konë aty në to pa u konë vetë në to edhe pse që është sa të hiqesh ti menjëherë ajo fjala hiqet Po kur t'jesh vetë n'ta dhe po e banish, atëherë ajo fjala ngjitet. Prandaj Ibn Kajjim el-Xhevzi rahimahullah ka thonë një fjalë që mua më ka më ka më ka më ka kënaq, po dhe njëkohësisht më ka frikësu. Bartja e fjalës Allahut, e të Resulullahit me e bart, me e prediku te tjerët, asht ma zamet, ma vështirë se luftëtarët në front me i pajis me barut. Se ato thot e ban gjithë kush, e qeto s'e ban gjithë kush. Ato e ban gjithë kush. Edhe vërtet është qashtu. Në Kosovë për me kanë, kem tu ban, krejt u çum. Krejt u çum. I çue me i pajisë ushtarët në luftë me me armatim dhe me barut. Të nderuar vllazën, kjo gajlja e davetit, pra me qenë ndihmës, ndihmës me ndihmue dinin e Allahut, t'i përcjellim pak situatat e shumë pejgamberëve të maparshëm. Ibrahimi e ka pas këtë gajle, Ibrahimi e ka pas gajlen me ja ndriçue rrugën dikujt qaq shumë sa që i erdhi puna me e gjujt Ibrahimin në zjarr, ato e kini ndëgjue. Bile bile thuhet në tefsir se Ibrahimi po ka rrejtë qetu pejgamber s'rrejnë, normal. Mirëpo po këtu ka pas për qëllim me nënçmue palën tjetër e cila s'meriton hajr Ky rast shumë interesant. Po se Kurani po të kemi pa një, një, një djalosh. Jukalu lehu Ibrahim, një djalosh që e ka emrin Ibrahim, djalosh. Cili asht djalosh prej juve më i ri këtu? Unë disa që i njoh pak disa, Çka domethanë një djalë i ri tash me rendë, me jetue në Perëndim e me e çelë shalterin e Xhenetit për të cilin thotë Pejgamberi sallallahu alejhi ue selam, Shabun neshe'e fi ibadetillah, një i ri që rritet dhe zhvillohet në rrugë të Zotit, e goja e tij kurrë cigare s'pi, goja e tij kurrë birrën s'e pi, goja e tij kurrë rrenën s'e ban. Goja e tij kurrë dëshmi të rrejshme s'bën. Ai merr definicion të muslimanit që ka thënë Pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem, El muslimu men selime el muslimune min lisani ve jedih, Muslimani është ai i cili prej gjuhës tij dhe prej dorës tij të tjerët janë në rahati. Allahi na bëftë të gjithëve kështu. Ibrahimi telashe për hatër të çkafit, për çka, për hatër davetit me shku te populli, pse? Populli ishin mësuar me ju bë ibadet putave. Në Shqipëri thojnë çuna, kemi një t'vllajn e hoxhës e Bulqizës këtu. Ata çuna, ngo për ata çuna. E kam një vlla atje, vlla për përmes internetit komunikojmë. Unë s'foli shumë, po ai më fol prej Italisë. I thash si po kaloni ju atje, tha kam sa çuna. Po sa çuna jeni që boni davet? Tha tridhjetë çuna nga Tirana. Ti kush je i filanit, këta ishin i kishin pas babat e mdhajn. Ti i filanit, ti i falanit, në mes vete s'janë kon asgjë, kurgjo tjetër as farefis s'janë kon. Krejt janë bashkue, për çka keni dalë këtu? Kemi dalë këtu sepse s'po dojmë me qenë pjesëmarrës në vendin ku i bëhet Allahut rival apo shok apo shirk apo kufër. Allahi na pshtoftë edhe neve ku në mesin në mesin e shirkit edhe në mesin e kufrit në vendet trojet tona po jetojmë. Prandaj të nderuar vëllazën gajlen ta bani qysh me kon ndihmës i rrugës së Allahut xhele xhelaluhu. Allahu na ka lyp pra. E ka çu Allahu xhele xhelaluhu Musën, njëjtën gajle, Hazreti Musën. Edhe Hazreti Harunin, Edhe Musës i ka thonë edhe Harunit. Musës vetëm i ka thonë, Idhheb ila Fir'aune. Nuk i ka thonë ti shko te aj, qe na, na kur shkojmë davet m'i bo dikuj, shkojmë i bëjmë davet që ai pa hoxhë s'e çon xhenazën në vorreza. E dimë që e kemi tonin. Domethonë, në fund fundit aj është shqiptari. Ose vëlla, Ani çka me ba, inshallahu teala, nuk e di, nuk këtu që e zhvilloni jetën në xhaminë e juj, atje unë ju kom thënë, ku jem Curite, afër Curihit se tje, merrni kilogramin e hurmave, shtatë franka një kilogram hurma, gjashtë e gjys, kurse një paqet cigare shtatë franka. Merre, këtu, inshallah, xhamia juj duhanxhia, pa hiç, O tut te firauni kur ka shkua o tut na po shkojm te vllai jon merr ni kile hurme shko te vllai yt por iftar po ai s'mban ramazan ani tash një iftar shko bonu i but bonu i but jo mu bo i egër shko thoj e kështu kështu ai nuk mundet me kon ma firaun se firauni a mundet me kon ose ma ebu xhehel se ebu xhehli s'mundet me ken Demokracinë herët e kanë pas, mos harroni përpara Islami e ka përkrah fjalën e drejtë ka ardhur dhe po i thotë Halifës ti je i shtrembtë ti je zullumqar ti je kështu ti je ka fjalë të egra Memuni u kanë theksohet në histori Halife po alim, djetar halife, se ka pas prej hulefave edhe që s'janë kanë ulema. I bën terbije halife me ilëm. Thot o filan, shumë keq po sillesh. Shumë keq po sillesh. Ky ka pas mundësi veç më ja bani zë qeshtu dhe e kishin shkurtu për 30 centim. Mirë, po tha shumë bre keq po sillesh. Ja, ti je kështu ti je kanë. Thot nuk ne çka po ta mozet një. E ma i keq se unë është Firauni. Ma të mirit se ti, i ka çu te ma i keqi se unë, edhe i ka thonë, Idhheba, thu për dy çift është, Idhheba ila Firaune, shkoni te Firauni tash te dy çift, fekula lehu kaulen lejjina, edhe thoni atij një fjalë të butë! Prandaj edhe ju kah t'shkoni inshalla fjalë të butë jo të egra se kohëve të fundit jemi bo grupacione dy shqiptarë tri parti mirëpo m'duket ne jemi bo trembëdhjetë parti a tridhjetë parti jo politike se për politika është shumë ai ka kalue numrin do të tridhjetëshin e na nuk ban me kon plot grupe E ajo i asaj Estagfirullah el Adhim Allahu na i zbuttë zemrat edhe na i bashkoftë mendimet tona e kthehemi në Kuranin famëlartë edhe në fjalët e Resulullahit Sallallahu alejhi ve sellem pra pejgambert çfarë gajle e kanë pas si Musa si të gjithë pejgambert e kanë pas këtë hall Isa alejhi salatu ve selam pejgamber Isa ibn Maryam telashen shumë të madhe ju bën davet Nuk pranojnë kurrë fare, beni Israil s'kanë pranuar. Ju ka shku e ju ka shku sa herë. Prandaj Kur'ani po na përmend, po na thot. Kunu ansar Allah kama qala Isa ibn Maryam lil havarijin. Bani ju ndihmë Zotit, njësoj sikur Musa Isa që ju ka thënë popullit vet, bëhuni Ansar Allah, prej Havarijin, se shokët e Hazreti Isës me emër janë në Kur'an Havarijun, Havarijinët, të cilët Isa alayhis salam i ka mësuar. Isa ka bo davet me ta, mirë po daveti i tyne s'ka hecë. Subhanallah. Na, qëllimi është me bo davet, a hecën n'dorë të zotit është. Çka po thotë Allahu për Isën këtu? E ka pas gajlen pak me të madhe se pejgamberi i fundit me këta po mbyllet zinxhiri i profetnisë. Me Muhamed Mustafan alejhi salatu ue selam Xhibrili alejhi salatu ue selam në fytyrë të tokës shpallje ma s'ka me pas. S'ka ma Kur'ani. Xhibrili tash vjen n'ftyrë t'tokës për tjera gjëra t'caktuara Tenezzelul melaiketu wer ruhu fiha bi idhni rabbihim min kulli amrin selam Prandej me Xhibril ka marrë fund shpallja mbaroi. E tash, Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem këtë gajle të madhe të davetit, shumë të madhe, e ka përcjellë kësisoj. Ka qenë në qytetin Taif, në një qytet në jug të Mekës. Me i bon davet popullit. Me kqyrë ky davet, masi në Mekë s'po hecën ta provojmë në Taif. Edhe në Taif s'ka hecë, E ka çu Zoti në Medine, katërqind kilometra. Subhanallah, kanjëherë po dëshprohem o vllazën, kur i shohim vllaznit tonë, kanë devijuar. Në anën tjetër po thëmë, ja, subhanallah, në Zvicër shtatëdhjetë mijë zviceranë janë bo muslimanë. Ti e hupish xhenetin, se jo, ky din vazhdon. Po ti hupish, Allahi na pshtoftë. Po shkon në Taif, mos po bin në Taif. Në Taif e dini të gjithë prej hoxhallarëve, kini dëgju boll edhe kini lexue, e kanë prit me gurëz. E kanë përgjak, e kanë dëshprue, e kanë lodhë, e kanë sakatue, Kur kthehet Resulullahi sal-Allahu alejhi we sel-lem prej Taifit, historia islame kallxon te dy vllazën Ibni Rebija në vneshtën e tyne ka hangër vnesht Bismilah një kalavesh rrush, ai, ai, zemljaki, vendasi, Junus ibn Metta s'ka ardhë e ka pru këtë histori jan t'njohtna, s'po hi në detaje të saj, unë veç po shkoj, kur ka ardhë në vneshtë aty i ka çu duart prej qiellit. Ja Allah, në dorë të kujt po m'lshon? O kon te arabët edhe te shqiptarët o kon kur kan bo ksi sojme me e mar në bes e e bijnë te ju në bes po e kur e marrsh e të në të në në dikon në bes armiku s'e prek aton se të ka prek ty dhe me thonë në bes ashtë e preke këton ke prek mu pejgamberi që ka ka bon kur u kthy n'Meke ka çu selam Ka ardh ka hin në besen e ti mushrikit, mushrik pagan i Mekes që e ka pranue përzdyti. I ka qit evlad edhe fisin e vet kret, dilni veshgone kret Meken se po vjen Muhamedi. Allahu ja ka nënshkrue mushrikit. Dilni veshgone kret sokaket e Mekes, rrugicat e Mekes se po vjen Muhamedi, me u kthy te shpia vet e mos po e ngacmon dikush po i jep siklet. Po çka t'kom kret? I kanë thonë, o Muhammed, alejhi salatu wa salam, bini salavat për të një herë të gjithë, Allahume salli ala Muhammed, wa ala Muhammed. Po t'apim gruan ma të mirë, misin e Mekës. Po të bëjmë zëngjinin ma të madh të Mekës. Po të bëjmë pushtetmbajtës kryetar të Mekës. E, mos na jep siklet ti, me na i nënçmuë, me na i poshtruë këta puta. me ket din qe ka ardh e ka pa pejgamberi sa është situata me ta domethën e dojn pushtetin e dojn knaqësin e dynjës me femra e dojn pasunin e dynjës të cilat jan arabçe i thojn hutamuha hutamu dynja sikur ato drun zjarin kur e dhezish jesin pak dru pa as nuk jan bo shkrum as kan met qashtu ato s'i dëshiron askush veç m'i hek n'bërllog Peshë, Ma saka al kafira minha sharbata ma, s'un e kish pi qafiri asnjë pikë ujë. Po s'ka vlerë krejt hani dhe pini. Allahun e shajnë sa mujnë qufarët, Allahi bahçet e tyne plot bereqet i jep. Pse asht Rrahman, krejtve ju jep. Pyte, shtine n'provim vetveten. Ty me të kapë qesi sikleti, për shkak të predikimit të fesë, me të përzon pi vendlindjes, mos me guxu me hi në shpi tonde, mos me shku, mos me mujt me hi hiç me ardh te familja jote te evlat tu, te vatani yt, me met azilant e rezilant gjetë kund e kërkund hiç, për shkak të predikimit të Allahut, predikimit të fesë me qenë ndihmësi Allahut? Nga ne pejgamberi yt edhe jemi, çka ka thon alejhi salatu wa selam beda hadha din garib kjo ka fillue ka qen e urrejtur garib do më thon e urrejtur ose ose turqe i thojn jabanxhi un tash jam ktu jabanxhi në austrije I panjoftën. S'po më njeh kush. Mos me pas dalë në aeroport, ky shoki me dalë, ju e kisha dhënë prapë me dy mërzitje. Garib, garib i thojnë njeri që s'e don kush, ti s'je i këtushëm. Ka fillua ky din kur ka ardhë Islami, Kur'ani në Mekë, s'po e dojnë. Sikur po i thojnë mekasit dalash, garib ke ardh ti o islam këtu te na. Na i kemi treqind e gjashtëdhjetë e pesë puta. Garib ka ardh i padashur i urrejtur. Pastaj po thot, ka filluar ky din i urrejtur, ve sejeudu gariba, edhe prap ka me qenë i urrejtur. Qysh i urrejtur, ti në shpi po më tregon një vlla këtu tash në Zvicër, djali i ri pse po falem, pse po falem me zo pak, po më thot baba po më bësh po po të erdh del dikun qetër në vend falu se po më pengosh. Kurani po i pengon. Djali vet që po falet. Elhamdulillahi rabbil alamin. Djali vet që po falet, baba po i thotë del qetër vend se po më pengosh. Domethënë feja në shtëpi të muslimanëve është bë jabanxhi, e urrejtur, e padashme. Subhanallah. Ose iks raste i dini këto gruja me burrin, vllai me motrën, prindit me evladët, evladët me prindër, e këto gjëna krejt la jahfa alejkum, krejt i dini këto sende, mirëpo çka Po mos ta anulonin se ta prishin vizën. Ju pse keni marrë dhjetë gradë me vizën? Ose edhe në sjeltas. Burri, gruja me vizë është, se kësi raste kena, Hajdi në Tetovë pyete, e ka marrë burrin prej atjehit. Gruja ka bo vizën. Në të është gruja ka qëllu me fe, burri s'është fort kërkun te feja. Ai ka lëshue, në fillim i kanë pas fjalët që edhe unë t'i fali pesë vakte, po tani kur ja ka nis u lodh. U lodh, s'po do ani ani, ta prishi vizën, po po po qe po falna. Ama ai namaz, a vlen ai namaz, me po batë lilla, E ditë me kon bashkë në shtatë me ty. Prandaj aty thot me vlyt, emri i Zotit sa është pes vakte me i falë, sepse gjithë prej kësaj dynjaje kem me dalë. Hem namazin kush e falë hiç pa ja nda, sa sevap kanë gjithë melaqet, ai që i falë t'i ka. shpalljes profetit mbi mbi Muhamedit sallallahu alejhi ve sellem kjo ka me vazhdu deri diten e kiametit bile o vllazën marrë mend mirë kjo prej prej hoxhallarëve i kini veç atin po unë veç tekstin ndoshta pi ndrroj vendeve se asgjë të as dhe tres jam të jurë po për arsye se kret janë të qarta për juve e kanë pyet pejgamberin sallallahu alejhi ve sellem ja resulallah që ke thonë janë vllazit e mi ata të cilët e kanë sevapin të pesëdhjetë sahabeve Yusra, Inne ma'al usri yusra, me krejt vështërsi vjen lehtësia, çilet, Allahu e qet hajrin. Çfarë ndodhi? Allahu xhelle xhelaluhu do burra prej Medines, thuhet që ashtu kanë le nën hije të shpatave edhe s' e kanë dert. Ai qysh që ka vdekë me luftë dhe edhe nuk e ka kolicat prej Migrosit plot, Bukë e gjize, bukë e spece, bukë e thatë, bukë me, bukë me gojë. Ai s'e ka shumë dert. Prandej, ata kanë le qata trima shumë. E kanë pranua prej atyne dinin islam, përmes Omer, Musab ibn Umejrit në Medine. Edhe e kanë çue një vjet pak, një vjet pak, dytën vjet, i kanë ardhë Pejgamberit dhetë burra prej atyne. I kanë ardhë Pejgamberit dhetë burra, Ja Resul Allah, kemi ndëgjue që ti ke siklet prej Mekës. Siklet, a përdoni qit fjalë? Vështërsi, zahmet, po ballafaqohesh me popull pagan. Edhe në Taif, kanë ndëgjue, Kemi ndëgjue ja Resul Allah ata kan ardh në haxh haxhllëk u kon edhe në xhahillëk e dini kan ardh në haxh dhe në Mine janë natën po besatohen me pejgamberin qi e marrin në Medine që atëherë u bon sebepi i hixhretit Resulullah. Ja Resulullah, ti ke siklet prej këti poplit pagan këtu të Mekës, po? Ata në Mekë, në me, me, në Mine të fjetë, natën, natën po bohen muhabetet. Ata atëherë s'kanë pas këto farë interneta që na gjithë natën rrimë çutë. Ose filma, ose televizore. Ata kanë zhvillue natën natë e ditën ditë për atë çka ka falë Allahu xhelle xhelaluhu këto dy dy ndryshime kohore. Ja Resulallah, këta janë ata që po t'japin ty kaq vështërsi e siklet po, ata qaq trima, zot të shpatave, njerëz të shpatave, njerëz të luftës, Këta janë ata po! Ja Resul Allah, na deri në sabah këtyne krejt i fshijmë. Aty u çova. Ata në gjumë. Pejgamberi ka thënë, jo se s'ka ardhë emri i Zotit. Çka, u vu besa atëherë? U vu besa Pejgamberi me shkue n'Medine. Çka deshta me thonë me qëta? S'deshta me kallëzu për hixhretin. Deshta me ju kallëzue. Që ky din kërkon ndihmës. Pejgamberëve Allahu ju ka çuar ndihmës brez pas brezi. Muhamedit sallallahu alejhi wa sallam ia ka pregatit dy fiset ma të egra të Medinës me i dalë krah Resulullahit, ma të egra të Medinës. Ai fisi Aus dhe Hazrexh. Prandej në hadith ka ardhë, Kreshnik të dinit islam Allahi na forcoft me veti Allahi na forcoft me din Allahi e forcoft dinin me neve ja rabel alemin Allahi na udhëzoft neve prindët tonë familjet tona gratë tona vajzat tona o vllazër musliman që jeni ju në Austri e këtu duhet t'ju thom edhe diçka prej asaj që i kemi ndëgjua do gjona na gjithë prej juve në telefon ju marrim Akrabat, miq, jaranat, njani i lyp vizë, tjetri mi çoja dyqind euro, tjetri mi ço pesëqind euro, tjetri ni kerr ma bjer, tjetri ni mashinë kështu, tjetri ne, gjithë, gjithë, gjithë. Mirë, por diçka tjetër, ni dukuri të cilën po dua me theksu unë këtu, O baba, po i thotë, ose vajza, ose djali, mu ma bjer ni xhep telefon qasi tre-katërqind euro me tetë Giga, me tetë giga. Ai qetri mu ma bjer një zinxhir me 8 giga. Ai qetri mu ma bjer një në vaf, ki qetri një këtu, ki qetri një këtu, ki qetri... E ju mos ju përgjigjni, Se haram i kini bo evlatët e juj me zinxhira atje pa kini mi lidh për kunja ju ate atje Jan bo evlatt tonë atje me keqardhje po thom po shprehem keq po s'kam shka të boj ata evlat njerëz janë t'i kemi na evlat qen mi lidh me zinxhira I keni ba secili po kur ka baba e ky baba në Austri e ka zinxhirin në qafë talltani kur po vjen edhe ai ka shparthyer gjoksin me një sorrë këtu talltani atë sorrën ta ndrruan apo ç'është që është ta ndrrojnë ta bën me katër me gjashtë ylla sorra ku shkoj thash ta di ti sorrën se qe e kuqe po bohet e zezë e pa zezë o vëllazër musliman ju i keni n'dorë shumë gjona secilin telefon alo alo alo Edhe një herë të fol për në telefon Selam Alejkum Kur po falesh me biri jem te cili hoxhë po shkon apo takohesh me atë hoxhën e tij apo boni kështu ta vetë ajo apo ani baba ti veç mëso në shkollë motorin e biciklën edhe kerrin edhe zinxhirin edhe telefonin me tet me tet giga Allah ju forcoftë në gurbet Allah ju pështoftë unë jam atje Allah ja u pështoft familjet e juja. Allah ja u pështoft evlatt e juj prej diskotekave e faqes zezë në përëndim çka ka. Ky popull, Allah e udhëzoft këtë popullin këtu me neve, ja rabi. Vallahi kanë dallash edhe këta shumë, në vend se me bo evlat po rujnë qen. Inshallah ju ju bani davet se si trujm qen e mace kemi hi në hak të kafshve ata i ka fal Allahi malet me ta ne i kena shti nëpër soba ndryshimë në kafesa ju kemi hi në hak hajvanatit ishallah prej ju prej juve askush s'e ka mirpo dëkush nëse e ka kallzoni se gjynah i madh është